Bismillahirrahmanirrahim. Ben El Yazmalar Enstitüsü'nde Arap Dili El Yazmalar Şöbəsində oturmuşam. Adətən burada həmişə saat 4-ə 5 biz kızlarla otururuq, fikir yeməqdə yazırıq, söhbətlər aparırıq və s. Lakin bugün Calsan hmm, Qurban bayramından sonrakı üçüncü gün ayın 10-u dekabr Zilhiccənin də 11-ci günü bu gün inşallah e, mən qızlar işdən tez gediblər və mən oturmuşam və burada gözəl bir kitab var. Burada bizdə çoxlu kitablar var ərəb dilində və burada gözəl bir kitab var. Kitabın adı belədir. مختارات من القصص الصحيح Sünnetun Nebeviyyə yəni səhih Peyğəmbərin həyatında səhih hekayələr və burada biz 20-ci səhifədə Əsərul qəssatı fid davati ilə Allah Allaha dəvət edənlərin qıssasının izləri deməli, adı belədir. Həqiqətən də insan ə, e, müxtəlif rəvayətlərin dinləməsinə möhtacdır. Və bu, onun fitrətindən irəli gəlir və onun fitrətinə bağlıdır ki, insan müxtəlif rəvayətlər dinləsin. Və bu e, rəvayətlərdən də ən gözəli, ən yaxşısı insanın hər soru biləcəyi və mənası geniş olan və anlaşılması, başa düşülməsi daha yaxşı olan deməli, dində olan, İslam dinində olan və məhəm Peyğəmbərimizin həyatında olan qıssalardır, rəvayətlərdir. Bu barədə ustad Bəhil Xovli deyir ki, deməli, غريزة حب الاستئتاء تألق عين السامع وأذنه insanın qulaqlarının ona verilməsi və onun eşitməsi və gözlərinin görməsi onun üçün sevimli olduğu kimi o şəriətdə olan hekayələr və rivayətləri də sevimli olarak dinlemelidir. Və bu hekayaların və rəvayətlərin mənasının dərinliyinə varmalıdır. Və Peyğəmbərlərin əzəmətli həyat yolunu gizlisini və açığını bilməlidir. Və bu ona dəlalət edir ki, ə, biz ona meyl edirik ki, bu qıssalar və bu hekayələr əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih hədislərinə bağlansın və orada qeyd olunsun. Məsələn, orada Musa Peyğəmbərin qıssası var. Orada deyir ki, وَدَدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبْرًا Fəqşu Allahu aleynə min xəbərhimə. Musa Peyğəmbərin qıssasında, hekayətində, rəvayətində səbirlə dinləyənlər üçün Allah təala bizə belə xəbərlər bəxş etmişdir. Qıssa dinləmək maraqlıdır. Yəni hekayələr dinləmək maraqlıdır. Çünki onda istər-istəməz Allahın Bizim ilə Allahın lütfü ilə insan iman artmağa başlayır. İnsanın imanı şaxələnir. İnsan gələcəyə yol ona bəlli olur.